maite etxe berri, doka gurean, egunon maite. Egunon. Beraz, beste urte batez, e, eh, orenkoan amargarren txostena aurkezten eh, duzue. E, bueno, labor bilduz zintzuk izango ziren zifra nagusiak eta zein da gaur egungo bueno, ba egoera. Barne biltzeko piskat egoera, errangonuke um, Uh, itxialdiak biderkatzen ari direra, uh, uh, estatuak uh, gehiago eta uh, gakotzen ditu uh, baina ber momentuan uh, gutxi uh, kanporetzen du. Eta azken finan, diendea egoiten da uh, atxikitze uh, eta ez du zentzurik hor uh, izaitia, eta itxialdi inutilak uh, azken finan dira. -hmm. Zentzu horretan, eh, endaiako erretetzio zentroari dagokionez, gure, e, bueno, ba, inguruan, hemen Euskal Herri mailan bueno, ba, e, bueno, ezaguna, ezagunena dugu, erreferentzialena da, e, bueno, hor biltzen diren, hor atxikitzen diren, pertsonak orokorrean nungoak dira do, nungoak iz, izan dira, e, iaz, e, ba, bertan egon direna. Alors, uh, dependent du uh, frantses estatu uh, guzitik uh, eldu dira, Uh, bon, gehien bat uh, eh, Pirene Atlantietako uh, prefekturak erabakitzen du jendea uh, preso sartzea atxikitzea zentroan, baina uh, frances administrazioak badu logika bat nun ebe jendea bidaltzen du nun baden leku bat. Beraz batzutan uh, jendea rapatua da uh, Lioneko uh, karrika batean eta bukatzen du endaiako uh, zentroan. Hori biziki zaila da pertsonentzat zenta familia edo eh, lagunak eh, dira eta ez dute eh, elkartasunik haien inguruan. Hmm. Esango dugu askotan e, ikusi ditugu bueno, e, atxiloketa hoiek ematen direla bai bueno, ba, mugaren inguruan, e, tren geldokiaren inguruan eta e, bueno, bai e, elkarte eta eragile ezberdinen aldetik salatu izan da bueno, ba, nahiko e, e, eh, zera, arrestatze, diskriminazioz beteriko arrestatzeak e, zirela, hau da, ba, bai e, azalaren kolorearen gatik, kasu gehienetan, hori horrela e, izaten jarritzen du, hori identifikatu duzute baita? Alor, uh, eh, bai, eh, endaiako diendea ikusten du, eta badaki, eh, ni, pasatzen naiz egunero uh, endaiako geltokitik, eta poliziak ez nau inoiz uh, kontrolatzen uh, aldiz egunero, uh, badira diendea rapatua endaiako geltokian, E, gero zehazteko e, gu ez ditugu e, jende horiek ikusten atxikitze bai. zentroan. Zenta bada akordio bat frantses estatua, estatua eta um, mm, espanol ekin. Mhm. en eta badute lau ordu uh, trukatzeko pertsonak. donc uh, poliziak hartzen dituen pertsonak ez ditugu ikusten. aldiz, espainiako poliziak hartzen bidaltzen dituen pertsonak eta eh, emait bildaltzen dituera frantziarat, fean, eh, bai. uh, ba, ba, frantzes poliziari, horiek ikusten ditugu uh, atxikitze uh, zentruan. Hmm, zenbakietan gutxi gora bera behak ba, aurreko urteekin konparatuz, zenbat izan eh, diren, niaz, eh, endaiako erretentzio zentro horretan? Eh, espanyol uh, poliziak hartuik, ez dakit bigirretu behar dut, bai. zenta, mm. bai, ez dakit zehazki. Baina gutxi gora bera, e, beste urteko datuekin konpartuz gehiago gutxiko, uh, ah, eh. or, datu orokorretan esan duzu, bueno, nahiko berdintxu izan dela, ez da? Bai, pentsatzen dut, eh, bai. zehazki. Mm. Bai. Uh, e, berroita boste egunetik, laroita mar egunetara, e, pasatzeko, atxeketze, e, eh, bueno, iraupen hori eh, pasatzen den momentuan, horrek ze ondorioak izan ditu? Ebe azken finean, jendea uh, denbora gehiago, uh, egoiten da uh, atxikitze uh, zentroan, eta batzuk Uh, administrazioak ez du inoiz lortuko uh, kanporatzen, zenta mm. ez du lortzen identifikatzen edo haien egiarekin ez da akordiorik jendea kanporatzeko. Eta eh, legea baino lehen, pertsona horiek, uh, lajo, uh, bost egunetik landa, libre zen. Eta orain, pertsona horiek egoiten dira zentroan. Uh, Eta, bon, gutxi gora, uh, da iru hilabete, baina gehienetan, eta bai. hori da piskat eh, hola, eh, ez da matematika, baina gehienetan, uh, bai honako libratzen ditu eh, pertsonak, bi tagero. Beraz, ondorioa da, uh, jende horiek normalki uh, lahogoi, uh, barkatu, bai. behogoi eta bostegun uh, pasatzen zuen zituzten uh, eta orain bi labete pasatzen dutela. Hmm. Beraz, luzatzen du haien uh, egonaldia uh, zentroan, eta uh, zehaztu behar da, fen, uh, ere bai, atxikitze zentroan ez dira ezer egitekorik, en fet. Mhm. Euh, bakarrik itsoitea, bada telebista bat, eta hori aparte euh, be itsoiten dute ez da ezer euh, egiteko. Mhm. Eta ateratzen dituztenean eh, nora bidaltzen dituzte? Alor, eh, egialdeak, egiak... Bai, bueno, eh, behin eh, prozesu hori amaitzerakoan, eh, kanporak zuzenean kanboratzen dituzte edo e, zein izaten da prozedura eh, edo uh, uh, prefekturak eta poliziak lortzen dute jendeak kanporatzea haien uh, egira. Mhm. Eh, edo eh, bilabete eta gero, edo irabete eta gero, libre dira eta eh, haien bizitza segitzen dute uh, kanpoan, baina gehienetan badute deitzen dena in mesur administratib, in mesur deloaineman, uh, bai. agindu bat, bai. en eta hori ez da deja gertzen. Beraz, uh, bilabete eta geroago kontrolatuak barin badira karrikan, ebe behiz zentrorat joaiten dira. Eta uh, hori bitarkertzen ari, ari da. Ikusten dugu uh, urte hontan ikusi dugu pertsona bat bi aldiz sartu dena uh, zentroan. eta bi aldiz, bi labete pasatu ditu uh, zentroan, eta inutila da ez, fer, ez du ezertarako uh, balio. Zimadetik eskatu izan duzute, behin baina gotan, e, e, erretentzio e, zentro horren izteaz da. Bai, bai, bai. Uh, ez dugu uh, ikusten uh, zentro horiek uh, itxi uh, aparte, en fet. Mm. Zentro horiek ez dute uh, zentzurik. Zima uh, delkarteak askatasun, uh, zirkulazio askatasunaren mm. alde da. pentsatzen dugu, uh, gu jendeak diendeak uh, posible badugu Eh, beste egialdera joaitea, ebe denentzako uh, izan behar da askatasun eh, hori, uh, hmm. beraz zirkulazio askatasuna da prinsipio bizi garantzitsu bat gurentzat. Azken galdera bat, zuen uste zin izango zen, bueno, bai erakunde publikoan aldetik edo gobernuaren aldetik hartu beharreko lehenengo neurria lehengo uh, uh, uh, uh, neuria litzateke uh, zentroak uh, istea, txikitze uh, zentroak uh, eta bigarren neuria litzateke paper gabegoen uh, egoera uh, erriguratzea, en fait, uh, paperak emaitea diendeari. Maite berri esker mila, gurean izategatik, mila esker. Mila esker zuri.